Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu novu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovim emisijama govorimo upravo kako očistiti svoje srce. Koje to osobine trebaju se nastaniti u srcu svakog vjernika i svake vjernice – Koje plemenite osobine trebaju krasiti svakog vjernika i vjernicu? Konkretno u našoj prošloj emisiji započeli smo govor o jednoj bitnoj osobini za svakog vjernika i vjernicu. Naprotiv, onaj koji pri sebi ne bude imao ove osobine, bojati se da neće imati ni vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala. A to je nada u Allahovu milost nada u Allahov oprost, nada u nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. O tome smo govorili nešto u prošloj emisiji kroz kuranske ajete, kroz riječi Allaha subhanahu wa ta'ala iz Kur'ani Kerima, spominjali brojne kuranske ajete i jedan od njih najupečetljiviji za kojeg naši brojni ispravni prethodnici, počevši od ashaba radijallahu anhuma, Alija radijallahu ta'ala ibn Abbas i ibn Mas'ud radijallahu anhum ajmain rekli su za taj ajet da je to ajet koji ulijeva najviše nade vjernicima u Allahov oprost. A to je 53. ajet sure Az-Zumar u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا O vjernici koji ste se prema sebi ogriješili, koji ste u grijehu prešli sve granice, ne gubite nadu u Allahovu milost, jer doista Allah oprašta sve grijehe. U ovoj emisiji spominjemo nekoliko hadisa Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, o nadi u Allaha subhanahu wa ta'ala, nadi u Allahov oprost, Allahov milost. Doista, kao i kuranski ajeti, isto tako i hadisi koji govore o ovoj tematici su brojni. Međutim, hadis koji je sličan prethodno spomenutom kuranskom ajetu, 53. ajetu sure Zumer, dakle koji najviše ulijeva nade vjernicima u Allahov oprost. Također postoji i hadis koji je takav. Hadis koji također najviše ulijeva nade vjerniku u oprost kod Allaha subhanahu wa ta'ala, nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, koji nam govori o prevelikoj, neopisivo velikoj, prostranoj milosti našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. To je hadis kuci u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Dakle, naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prenosi od Allaha da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao O sine Ademov, o čovječe, sve dok me dozivaš i nadaš se meni, ja ću ti oprostiti grijehe makoliko ih ti imao. Ja Allah, o čovječe, sve dok me dozivaš, sve dok mi se obraćaš dovom, sve dok se nadaš meni, mome oprostu, pa mi se zbog toga i kaješ, ja ću ti oprostiti grijeha makoliko ih ti imao. Zatim dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako bi me sreo na sudnjem danu s grijesima toliko brojnim da se njime, njima, tim grijesima može ispuniti cijela zemlja, ja bih ti isto toliko došao sa oprostom, sa istim tolikim oprostom ja bih ti došao, oprostio bih ti sve te grijehe. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže dalje, spomnije svoju prostranu milost i svoj veliki oprost. Kada bi učinio grijeha toliko da se tim grijesima ispuni prostor sve do nebeskih oblaka, dakle ne samo zemlja, već i prostor sve do nebeskih oblaka, kada bi mi došao sa grijesima s kojima se može ispuniti prostor sve do nebeskih oblaka pod uvjetom da u tim grijesima nema širka, da si mi smatrao nekoga ravnim, a zatim zatražiš oprosta od mene, ja bih ti oprostio. Allahu akbar. O čovječe, sve dok me dozivaš i sve dok se nadaš meni, ja ću ti oprostiti grijehe makoliko ih imao. Kada bi mi došao sa grijesima s kojima se može ispuniti cijela zemlja, svi ti grijesi razastrti se po zemlji, ja bih ti došao sa isto toliko oprosta. Kada bi mi došao sa grijesima kojima se ispunjava prostor sve do nebeskih oblaka, pod uvjetom da među tim grijesima nema širka, smatranja Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, sličnim, Zatim zatražio oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah bi ti oprostio. Koliko je Allaha subhanahu wa ta'ala milost prostrana i koliki je Allaha subhanahu wa ta'ala oprost ogroman i velik. Zato ne gubimo nadu u Allahov milost. Ne gubimo nadu u Allahov oprost. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio je prvi Allahov rob u ovome ummetu koji se odazvao prethodnim kuranskim ajetima, a i ovom hadisu, odnosno govoru Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa bi Allaho poslanik alihi salatu wa salam posticao sve nas govoreći neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o svome gospodaru. Nemoj da iko od vas umre, a da na samrti nema lijepo mišljenje o svome gospodaru, odnosno da će mu Allah subhanahu wa ta'ala njegov gospodar oprostiti grijehe koje je činio. Jedne prilike i ovaj hadis spominjali smo mnogo u našim prethodnim emisijama i doista zavređuje da se često spominje. Hadis koji govori o prostranoj Allahovoj milosti. Koliko je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv prema svojim stvorenjima, prema ljudima, iako mu oni danonoćno čini grijehe. Jedne prilike, kako nam prenosi Omer radijallahu ta'ala, drugi halifa Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, jedne prilike Allahov poslaniku alaihi salatu wasalam dovedeno je roblje, muškarci, žene, odrasli, mladi, pa su bili dovedeni ispred Allahov poslanika alaihi salatu wasalam i poredani u safove, u redove, iščekivalo se šta će biti s njima kakva će kazna po pitanju njih biti izrečena, u tom iščekivanju Allaho poslanika alaihi salatu uslam primijetio je jednu ženu kako se pomjera sa svoga mjesta, izlazi iz svoga safa, iz svoga reda i traži nekoga po drugim redovima, po drugim safovima, da bi na kraju došla do malog djeteta, pronašla ga, obradovala mu se, privila ga u svoje grudi, zatim ga podojila pred svim drugima. Čak i pred muškarcima. Nije ih se stidjela. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam zadivljen tim njenim postupkom pita prisutne ashabe koji su bili tu pored njega šta mislite da li bi ova žena ikada bacila svoje dijete u vatru u mogućnosti je da ga baci. Vatra je tu ispred nje, naložena, razbuktala vatra. Da li bi ona uzela to svoje dijete i bacila ga u vatru. Pa ashabi kažu, nikada Allahov poslaniče, kako da ga baci kada se ona ne brine za sebe šta će biti izrečeno po pitanju nje? Kakva će biti presuda izrečena po pitanju i nje? Zatim traga, traži, ne stidi se nikoga kada pronađe svoje dijete, da se obraduje njemu, ne mari šta će drugi reći, kako će to drugi protomačiti, a zatim doji ga pred svima, čak i muškarcima, ne stidi se nikoga. Kako da baci to svoje dijete u vatru? Pa Allaho poslanik alaihi salatu wasalam nakon takvog zaključka od strane svojih ashaba kaže Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi Zasigurno je Allah milostiviji prema svojim robovima, prema ljudima od ove žene prema svome djetetu. Allahu akbar. Allahu akbar, o sine Ademov, kada bi mi došao s grijesima toliko da se njima može ispuniti prostor do nebeskih oblaka, ne smatrao mi nikoga ravnim, ja bih ti sve to oprostio. Koliko je Allahova milost prostrana. Zatim, također kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kako bilježi ima muslim u vjerodostojnom hadisu govoreći o Allahovoj subhanahu wa ta'ala prostranoj milosti, nismo ni svjesni kolika je. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kada bi vjernik znao šta se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala od kazne, nikada se ne bi ponadao njegovom džennetu. I kada bi nevjernik znao šta se kod Allaha subhanahu wa ta'ala nalazi od nagrade, nikada ne bi izgubio nadu u Allahov džennet. Kada bi vjernik znao što se kod Allaha subhanahu wa ta'ala nalazi od kazne, nikada se ne bi ponadao džennetu, izgubio bi nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Ali kada bi znao što se kod Allaha subhanahu wa ta'ala nalazi od nagrade, pa čak i nevjernik ne bi izgubio nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala milost, odnosno njegov džennet. Allahov poslanik alejhi salatu sam stoga podučio je sve nas, a on je bio prvi taj koji je to i činio i praktikovao, podučio nas je da dovimo Allahu subhanahu wa taala mnogo, da tražimo oprosta od njega, da tražimo od njega milost, da nam ukaže svoju milost, jer niko od nas neće ući u džennet svojim dijelima, već će ući Allahom subhanahu wa ta'ala dobrotom, Allahom milošću. Zato Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je u dovi kazao Allahu moj, ja se nadam tvojoj milosti, očekujem tvoju milost, ne prepuštaj me meni samome, nikoliko treptaj oka. Ja ne mogu bez tebe, nikoliko je treptaj oka, svako moje stanje ti popravi, doista nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo tebe, gospodaru moj. Također, naši ispravni prethodnici, govorili su mnogo o ovoj osobini. Kako da ne, kada je ova osobina i kako potrebna za svakog vjernika i vjernicu i oni bi trebali što je god moguće bolje upoznati se sa ovom osobinom jer smo čuli koliko Allah subhanahu wa ta'ala oprašta ukoliko zatražimo od njega oprost za naše grijehe, kolika je kod Allaha subhanahu wa ta'ala milost koliko je ona prostrana toliko da kada bi znao nevjernik za nju, čak i on ne bi izgubio nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala džennet. Kaže Ibnu Mas'ud radijallahu ta'ala, plemeniti ashab, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže, propast dolazi sa dvoje. Čovjek biva upropašten sa dvije osobine, zgubljenjem nade i umišljenosti. Zgubljenjem nade u Allaha, gubljenjem nade u Allahu oprost, Allahu milost, čovjek biva upropašten. Sam sebe upropaštava s gubljenjem nade i sa umišljenosti, smatranjem da ni on potreban Allaha, da ni on potreban Allahovog oprosta, da je on dobar, da on čini brojna dobra djela, da on sa tim svojim dobrim djelima zaslužio je džennet. Niko neće ući u džennet osim sa Allahovom subhanahu wa ta'ala milošću. Zatim Mohamed ibn Sirin, rahimehullahu ta'ala, slično je rekao kada kaže gubljenje nade u Allahovu milost jeste ono što vodi u propast. Gubljenje nade u Allahovu milost jeste ono što vodi u propast. A čuli smo, zasigurno je Allah milostiviji prema svojim robovima, dakle prema ljudima, od žene, od majke, prema svome djetetu. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimehullahu ta'ala, također jedan od velikih učenjaka i pobožnjaka iz ranijih generacija, prvih generacija, rekao je, došao sam jedne godine, dok sam obavljao hađ, došao sam na Arefat. Pa sam na Arefatu zatekao Sufjana Ethaurija, također velikog islamskog učenjaka, posebno u hadithu, Zatekao sam ga kako kleči na refatu na svojim koljenima i plače. Oči su mu bile pocrvenile od plača. Pa sam ga upitao, vidjevši ga u takvom stanju, zaplakao sam i ja zatim ga upitao ko je najgori čovjek od svih ovih iskupljenih ljudi na refatu. Poznato nam je na refatu, dakle dan prije hačskog bajrama, tada je arefat, tada su sve hađije na Arefatu. Sve hađije moraju tada da budu na Arefatu, inače im hađ nije ispravan. Pa kaže, kada sam vidio ogromnu svjetinu, ogroman broj hađija na Arefatu i vidio njega kako gleda u njih i plače, pitao sam, o Sufjane, šta misliš, koji su najgori ljudi od ovih iskupljenih? Pa je rekao, onaj koji smatra da im Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Onaj koji smatra da im Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti, došli su ovdje na refat, iznureni, izmoreni, prašnjavi, uplakani, dove Allahu subhanahu wa ta'ala cijeli dan, traže od njega oprosti i milost, najgori od njih i od drugih ljudi jeste onaj koji smatra da im Allah subhanahu wa ta'ala neće, neće oprostiti. Slično, Fudail ibn Iyad rahimehullahu ta'ala pripovijeda i on je također bio na hađu na refatu. Pa kaže, pogledao sam u ljude na refatu, iznurene, izmorene, uprašene i slično, uplakane od ibadeta, od dova, kako grcaju u svojim dovama, plaču, mole Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost, pa sam upitao svoje prijatelje oko sebe. Fudail ibn Iyad pripovijeda, rahimehullahu ta'ala, pored njega su sjedili njegovi prijatelji, gledali su u hađije ispred sebe, pa kaže, upitao sam svoje prijatelje, šta mislite ukoliko bi neko od ovih ispred nas, prisutni hađija, u ovakvom stanju, uplakan, iznuren, izmoren, prašnja, raščupane kose, uplakani hoći, ukoliko bi zatražio od čovjeka nešto sitno od dunjaluka, nešto sitno, prezreno, neku malu novčanicu, nekoliko srebrenjaka ili čak spominje se da je Fudail ibn rahimahullahu ta'ala rekao šesti dio dinara, šesti dio srebrenjaka, kada bi zatražili od čovjeka. Da li bi on to dao kada bi mu se obratio u takvom stanju, sav oplakan, izmoren, nikakav i plače i traži od njega, a on je u stanju da mu to da, zar mu ne bi dao, kažu, svakako, zašto da mu ne da? Pogledaj ukoliko je potrebi za tim, kakva je potreba, kada bi na takav način tražio, sigurno bi mu čovjek dao to nešto malo od unjaluka može da mu da. Pa kaže Fudail ibn Jad, tako mi Allaha, tako mi Allaha, uzvišenom Allahu je manje i uzvišenom Allahu je lakše da im oprosti nego što bi bilo čovjeku lakše da im da tu bezvrijednu novčanicu. Allahu akbar. Da im Allah subhanahu wa ta'ala oprosti svima njima njihove grijehe za koje se kaju i traže oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je Allahu subhanahu wa ta'ala lakše nego li da zatraže od čovjeka neku sitnu, sitnu novčanicu. Jer Allahu subhanahu wa ta'ala oprost je velik, ogroman. Allahova milost prostrana. Kaže Imam Tahavija rahimehullahu ta'ala, sigurnost i gubljenje nade postepeno izvode iz vjere Islama. A put kako se spasiti od svega toga jeste sredina. Sredina između svega toga. Dakle, sigurnost od Allahove kazne na jednoj strani i gubljenje nade u Allahovu milost, gubljenje nade u Allahov oprost, dakle dvije krajnosti izvode čovjeka iz Islama. I zasigurno, onaj koji bude siguran od kazne, kao što je danas većina ljudi, da Allah sačuva, sigurna od Allahove subhanahu wa ta'ala kazne, čine grijehe, ustrajavaju u njima, danonoćno čine grijehe i opet su sigurni da je Allah neće kazniti, Na drugoj strani, ukoliko čovjek izgubi nadu Allahovu milost, možda upravo zbog tih mnogobrojnih grijeha, na jednoj strani pretjerava u sigurnosti od Allahove subhanahu wa ta'ala kazne, a na drugoj strani čovjek gubi nadu u Allahovu milost, u Allahovu oprost. Smatra da je počinio toliko grijeha da mu Allah subhanahu wa ta'ala ne, ne može oprostiti, da je za njega džehennem, već potpaljen. Onaj koji izgubi nadu u Allahovu milost, taj time gubljenjem nade može izaći iz Allahovog dina, Allahove vjere, dini Islama. Zato, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, prešli svaku granicu u zlu, svaku granicu grijeha, ne gubite nadu u Allahovu milost. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gubite nadu Allahu milost jer doista Allah oprašta sve grijehe. Rekli smo u prošloj emisiji Allah neće oprostiti širk da mu se smatra neko ravan. Neće oprostiti ukoliko se čovjek ne pokaje za to. Međutim, ukoliko čovjek se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, poduči se ispravnom vjerovanju, ostavi se tog mnogoboštva, širka, nevjerstva, pokaje se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će oprostiti. Allah će mu zasigurno oprostiti. Kada bismo došli Allahu subhanahu wa ta'ala s mnogo, mnogo grijeha, čuli smo u hadisu, toliko da se razastru po cijeloj zemlji, da pokriju cijelu zemlju, naprotiv da se nakon zemlje ispuni prostor sve do nebesa, ukoliko među tim grijesima nema širka, Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti. Jer Allah je milostiv, najmilostiviji. Nema nikoga ko je milostiv poput Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato tragajmo za dijelima koja vode do Allahove milosti. Tragajmo za dijelima koja vode do Allahovog oprosta i nadajmo se da nam Allah subhanahu wa ta'ala i oprosti naše grijehe. Kaže Imam Begavi rahimehullahu ta'ala gubljenje nade u Allahovu milost je veliki grijeh kao što je i veliki grijeh sigurnost od Allahove kazne kao što je veliki grijeh da čovjek bude siguran da ga Allah neće kazniti, isto tako je toliko opasan grijeh da čovjeka može izvesti iz vjere, toliko opasan grijeh i gubljenje, gubljenje nade. Postoji nekoliko vrsta nade. Postoji pet vrsta nade. Neke od njih su pohvalne, naprotiv, traže se od vjernika i vjernice, dok su druge pokuđene i strogo zabranjene i jedna od njih je dozvoljena. Pa što se tiče tih pohvalnih, odnosno nada koje se traže od nas, da postoje pri nama, to je nada kada čovjek čini dobra dijela, ustrajava u činjenju dobrih dijela i nada se Allahu subhanahu wa ta'ala da mu primi ta dobra dijela i da ga nagradi za njih. Dakle, nada u primanje dobrih dijela. Nada u Allahu subhanahu wa ta'ala nagradu sevap, dakle da se postigne sevap od tih dobrih dijela. Također nada u Allahu oprost grijeha. Čovjek čini grijehe i pokaje se za njih pa se nada Allahovom oprostu. Nada se Allahovoj milosti. Dakle, to su dvije vrste pohvalnih, odnosno jeli, traženih nada od nas, nama naređenih nada. Zatim, Koja je to zabranjena nada? To je da se čovjek nada nekome drugom, da ga neko drugi nagradi za njegovo dobro djelo ili da mu neko drugi oprosti grije. Niko drugi ne može oprostiti grijehe, preći preko loših dijela, preko zla do Allah subhanahu wa ta'ala. Ome yagfiru dhunube illa Allah. A zar to ima neko drugi da oprašta grijehe mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Nema ga. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini je taj. To je njegovo, isključivo njegovo pravo. Zato je dakle strogo zabranjeno nadati se oprostu grijeha od strane nekoga drugog. Mako on bio. Zatim pokuđena nada jeste da čovjek čini grijehe, ustrajava u grijesima, lošim dijelima, na drugoj strani ne čini dobra dijela, zapostavlja dobra dijela i opet, pored svega toga, nada se Allahom oprostu. Nada se Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Vidjet ćemo uz Allahu dozvolu u našoj narednoj emisiji koji su to uvjeti ispravne nade, da bi se čovjek ispravno nadao Allahov oprost, Allahov milost, ne samo tek tako, već dakle postoji uvjet kojeg moramo imati pri sebi da bismo se ispravno nadali u Allahov subhanahu wa ta'ala milost, Allahov oprost, a ne da nam to bude puka i pusta želja. I koji su to pokazatelji da se mi doista ispravno nadamo Allahom subhanahu wa ta'ala oprostu. Dakle, dvije pohvalne, odnosno naređene, vrste nade su da činimo dobra dijela i nadamo se Allahovoj nagradi i da ostavimo se loših dijela nakon što smo ih činili, pokajemo se za njih i nadamo se Allahom oprostu. Zatim, zabranjena vrsta nade jeste da se nadamo oprostu naših grijeha od nekoga drugog, od strane nekoga drugoga, ne od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se nadamo nagradi za naša dobra djela od strane nekoga drugog, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala i pokuđena vrsta nade jeste da se ostavimo dobrih djela, na drugoj strani činimo loša djela i opet, pored toga, jeli, nadamo se Allahom subhanahu wa ta'ala oprostu. I dozvoljena nada jeste da se nadamo čovjeku da nam učini ono što je on u mogućnosti, što on dakle može. Čovjek je živ, čovjek je tu pred nama, nije umro, niti je odsutan, on je pred nama i može da nam ispuni ono jeli, što je u njegovoj mogućnosti, pa se nadamo tome. Na primjer, da kažemo čovjeku, nadam se da ćeš mi doći večeras, večeras i slično, nadam se da ćeš mi donijeti to i to, jeli, i slično. Dakle, U ovoj našoj emisiji spomenuli smo nekoliko hadisa Allahovog poslanika alihi salatu sam koji tako slikovito opisuju Allahu subhanahu wa ta'ala prostranu milost, Allahov oprost ogroman koji nas postiču da ne gubimo nadu u Allahov oprost, Allahovu milost, Allahovu nagradu, da se nadamo jedino njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, njemu jednom jedinom koji jedini nagrađuje i koji oprašta grijehe makoliki oni bili, ukoliko se za njih njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, iskreno i pokajemo. Allahu subhanahu wa ta'ala, molim da ove riječi koje sam kazao budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim i slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se ispravno i iskreno nadaju Allahom subhanahu wa ta'ala oprostu, za počinjene grijehe, Allahovoj nagradi za učinjena djela, Allahovoj milosti za ulazak u džennet.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 Oh.